Sarhoş Atlar Zamanı Konu parantezinde rak. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar gezeyim alemi Gezeyim tanıyayım Alem alem içinde devrandaymış Dedim ki yükseleyim Alem bensiz dönsün Şu avare gönlüm seyrandaymış Birileri anlatsın Yoksa beynim şaşar Bir başbakan ne yarar Üç günlük dünya dünyadan ne çıkar bir baktım Gördüm ki herkes meşgul Köşeme çekildim gitar çaldım Oduncu odun kesmiş Sobacı soba yapmış Sobaya odun attın, sıcacık Birileri anlatsın Yoksa benim şaşar Bir başbakan neye benzer akşamlar. 94.9 Açık Radyo'da önümüzdeki bir saat boyunca sarhoş atlar zamanı diyelim. Ve o her haftaki girişimizi yaptıktan sonra ilk iki saatin yani e, çatlaktan sızan ışık ve dıbik izinin kaldığı yerden devam edelim. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için Küçük bir hatırlatma 94.9 Açık Radyo'da bu hafta direniş temasıyla 3 programı birleştirdik ve e, Altı ve Güven Güzeldere, Varol e, Ünel, e, Aylin bu hafta aramızda yok. Maalesef. Ben Akif Bırakatlar e, ve e, bir sürprizimiz de olacak birazdan sizlere ki bu da Açık Radyo'nun güzelliği. E, burada biz e, heyecanlı, mutlu... E, bir an yaşadık. E, iki programı birbirine bağlarken. E, şimdi e, konuklarıma daha doğrusu komşularıma e, ve arkadaşlarıma söz vermeden önce programı açtığımız şarkıyı anons edeyim. Hariçten Gazelciler dinledik. Hariçten Gazelcilerin 2008 tarihli albümünden, ilk albümlerinden geldi. Üç günlük dünya. Bir başbakan neye benzer, neye yarar e, dedi. Ömür Kılıç Aslan ki maalesef Ömür Kılıç Aslan'ı bu hafta kaybettik. Ee, bir e, müstesna müzisyendi duruşuyla, tavrıyla e, bir direnen bir müzisyendi. E, gezici müzisyenlerden e, Ömür Kılıç Aslan'ı bu hafta e, saçma sapan bir kaza sonucu kaybetmiş bulunuyoruz. Hariçten gazelciler e, Ömür Kılıç Aslan kendisine buradan e, selam çakalım. Ee, direniş temamızı belirlemiştik. Ee, bu tema çerçevesinde şarkılar çalacağız. Sıradaki şarkımızı Kohen e, biraderlerden e, Güven bizlere anons etsin isterseniz. Tamam ama belki ondan önce konuğumuzdan bahsedelim. Bir sürpriz. Evet, e, o sürprizden evet. ee, <laughs> peki şöyle o zaman oraya da bir e, bir açık radyo dinleyicimiz e, Meral Erdoğan. Meral Erdoğan şu an stüdyomuzda. E, bu üç programında çok e, sıkı takipçisiymiş ve üçümüzün bir arada olduğunu duyunca e, sağ olsun atlamış gelmiş. Meral Hanım siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş buldum. e, e Açık Radyo beni 15 yıldır e, ee, program başlıklarıyla, jingle'larıyla, e, program yapımcılarıyla, sesleriyle ve içerikleriyle, programlarıyla e, gerçekten mest ediyor. Ee, benim için e, yeni bir okul aynı zamanda yani sadece onunla eğlenmiyorum. Ee, aynı zamanda ondan da çok besleniyorum ve benim için açık eğitim e, yaşam boyu sürecek olan açık bir eğitim ortamı. E, Güven Bey e, iki hafta önce e, bu anonsu yaptığı zaman Nehir program e, sunacağınıza dair e, çok heyecanlandım. E, bu üç program e, kendi içinde enerjileri e, birbirinden çok farklı ama aynı zamanda da e, birbiriyle de e, hem e, arada geçen e, bir takım e, sözlerle bunu anlıyorum. Birbirleriyle de e, insani ilişkileri, dost arkadaş ilişkileri olan, e, birbirleriyle yakınlıkları olan kişiler. O yüzden e, ben bu enerjiyi canlı olarak bu ortamda da görmek çok istedim ve programı canlı dinlemek istedim. <laughs> O nedenle buradayım. Teşekkür ederim stüdyoya beni aldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Bilakis çok mutlu oldum. Ben e, eminim e, komşularım da öyle. E, ben size bundan sonra olacaklardan da bahsedeyim isterseniz. <laughs> Geçen yaz ben de böyle bir programa, Güven ve Altun programına e, Leonard Cohen ve Blues hem de temalı gayet egzantrik bir programa konuk olmuştum. Hemen akabinde programcı oldum. İşte 33. programımızı biraz önce tamamladık. başladık. Ve olaylar ee, gelişecek. evet. evet. Ee, hani... İnanılmaz heyecanım vardı. <laughs> Hakikaten e, buraya kulaklıklar takılınca bu heyecan gidiyor galiba. <laughs> e, e, müthiş bir şey. Yani e, e, radyo çok büyülü bir ortam. E, o sesi... Evet hem karşı taraf alan için hem veren için e, müthiş bir e, mutluluk anı. Evet maalesef e, korunamadığınız virüs <laughs> bulaştı. evet. Paro, Teşekkür sen ederim. de öyle bir anlattın ki hani nasıl düştün? Soru, <laughs> sorusunun cevabı. Yok, evet. Ben sadece gurur duyuyorum açık radyo programcıların arasında anılmaktan bile. Yani öyleyim. Çok doğru. Yapabildiğim tartışılır ama yani amatör ruhla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama ben halimden son derece memnunum. Çok Biz bu e, sürpriz konukluktan çok memnun olduk. Çok teşekkür, teşekkür ederiz geldiğiniz ben için. Ben de teşekkür ederim. Bu aynı zamanda da aslında Açık Radyo hakkında da bir şey söylüyor. Yani gerçek anlamda bir kent radyosu ve e, bir halk radyosu bence böyle olur. E, işte hepimiz Açık Radyo dinleyicileriyken programcıları haline geldik. Burası 24 saat açık bir ev gibi. Geçerken uğramak da mümkün. Siz dinleyicilerimizden de e, merak edip şu stüdyo neymiş diye e, bir uğrayalım diyen olursa buyursun. Ben de e, bazen bazı akşamlar işte eve dönerken uğrayıp kim varsa teknik masaya bir merhaba demekten çok hoşlanıyorum. Dolayısıyla bir anlamda e, hepimizin ses evi Açık Radyo e, İstanbul'un e, ve aslında internet sayesinde şimdi bütün dünyanın bir e, bir ses evi haline geldi. Evet bunu en iyi bilen de sensin yani herhalde olabilecek en uzak noktadan <laughs> Açık Radyo'ya hem programcı olarak hem dinleyici olarak yıllardır destekliyorsun. Ee, daha uzaklardan dinleyenler de vardır eminim ama teşekkür ederim. Şu Dinlen, an varım. şu an Meksika'dan dinleniyoruz en azından. <laughs> <laughs> evet. Peki şimdi Meksika'dan bile dinleniyoruz yani zamanlar değişmekte aslında. Ben de bunu şimdi anons edeceğim parçaya bağlayacağım e, direniş temasında belki e, protesto ve direniş şarkılarının en önemlilerinden 1964'te e, Bob Dylan'ın e, söylediği, meşhur ettiği The Times They Are Changing isimli parça. Orada diyor ki e, Dylan dışarıda bir e, savaş var ve giderek yükseliyor. E, yakında e, pencerelerinizi e, titretecek ve duvarlarınızı e, sarsacak. Çünkü zamanlar değişiyor. E, değişen zamanların habercisi olan e, o günden beri hala çalınmakta olan bir şarkı.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 94.9 Açık Radyo'da bu programın e, her daim e, çalınan isimlerinden biri Bob Dylan. E, Times They Are Changing dinledik. Güven Güzel Güzeldere'nin yorumuyla ki şarkı dinlerken bir telefon geldi. Teknik masadaki e, arkadaşlarımız Özdal ve Veli dediler. E, bir heyecan dalgası. E, Ömer oldu. Madra telefonda bizde eyvah Mahmut Hoca hissiyatıyla <laughs> e, afacanlık yapan e, öğrenciler gibi e, heyecanlandık ee, Ömer Bey'le. Sevinçli e, bir telaş hissettik. <laughs> içerisindeydik. <laughs> ee, Ömer Bey'le e, güven konuştu. Sanırım kendisi kalbi pırpır etti. Meral Hanım'ın e, sesini duyunca heyecanlanmış. E, evet bizleri tebrik etti. E, biz de teşekkür ettik tabii ki Ömer Bey'den azar işitmemiz söz konusu değil ama böyle bir Mahmut Hoca e, hissiyatı hafiften ne de olsa e, Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin içinden yetişmiş e, çocukluğunu unutamamış e, insanlar olarak e, e, öyle şeyler oluyor. Aslında az önce e, Açık Radyo işte böyle bir şey sizlerken bir yandan program temamızla e, ele alacak olursak Açık Radyo aslında direnen de bir radyo. Birçok şeye direniyor. e, ee, ana akım medyaya direniyor. ee, diğer medya kanallarının e, yürüdüğü e, düzene karşı direniyor. Evet, Programlarıyla, programcılarıyla, içeriğiyle, e, kesinlikle ilkeleriyle direnen bir radyo ve biz de e, radyo ile birlikte burada direniyoruz. O anlamda e, bir kez daha e, hani böyle bir yapının içinde olmaktan e, duyduğumuz mutluluğu dinleyicilerimizle bir kez daha paylaşalım. Evet, direniş teması Açık Radyo'ya, Açık da direniş temasına uyuyor. Son Zaten. derece el veriyor. Ee, şimdi e, hemen sıradaki şarkıyı ben anons edeyim isterseniz. Ee, bir de break dinleyeceğiz. Ee, daha önce e, bu programda dinlediğimiz bir şarkı, hatta Thatcher, Margaret Thatcher öldüğünde e, çaldığım bir şarkı. Billy Bragg'in Thatcherite isimli şarkısı. Fakat şarkının sözlerinden Thatcher kısmını çıkarın. E, günümüz e, Türkiye'siyle bizlerin ruh haliyle bizlerin e, feryatlarıyla çok örtüşen bir şarkı. E, diyor ki e, bize ait olan ne varsa özelleştirdin sattın ama e, bu söylediklerimi unutma bir gün hepsini geri alacağız diyor e, Billy Bragg. E, zaten Gezi'de öne çıkan bir e, noktaydı bu. Şarkıya geçmeden önce e, eklemek istedikleriniz varsa e, Varol Bey mikrofonu uzatalım Altuğ'a. <laughs> e, siz önce buyurun lütfen Altuğ Bey. Ee, çok fazla yok. E, saatlerimiz 22-18 zamanlar hani zaman su gibi akıyor denir. Zaman ateş suyu gibi akıyor. E, şimdi aslında müzik zamanı. E, Billy Bragg'i dinleyelim. away. What is ours? What is ours? You privatise away. What is ours? You privatise away, and then you make us pay. I will take it back someday. Mark my words, mark my words. We'll take it back someday. Mark my words. You Thatcherites my name. Lend an ear, lend an ear. You Thatcherites cabs, they hide their faces in shame. They hide away in shame, but we recall their names, and they know they'll share the blame for it all. For it all, they know they'll share the blame for it all. she has gone, and she's left us little John, and he's barely hanging on by his nails, by his nails, he's barely hanging on by his nails. Yet Badger rides by name, lend an ear, lend an ear. Yet Badger rides by name, lend an ear. Yet Badger rides by name, your bonds are Your doctrines I must blame, you will hear, you will hear. Your doctrines I must blame, you will hear. Billy Bragg'den dinledik Thatcherites. Um, Burada şimdi... Thatcher'ın yerine kimi koyuyorduk? Hatırlayamadım. Şimdi bu üç programımız dakikalar gerçekten jet hızıyla akıyor. Ee, bir sonraki programda canlı olaydı. Ee, aniden stüdyoyu işgal edip biz geldik şeklinde. Evet Ömer'e konuk olacaktık <laughs> hepimiz birden. Ö Ömer beraber yapıyoruz ona göre diye. Ee, maalesef değil. Ee, bir sonraki parçamız benim ee, eski yıllarda çok sevdiğim aslında galiba hala sevmeye devam ettiğim bir şarkıcıdan geliyor. Al Stewart. Al Stewart kendi parçalarında yazan bir e, müzisyen. 1960'larda 70'lerde e, en önemli işlerini yaptı. E, aslında hala e, hayatta ve e, aktif konserler vermeye devam ediyor. El ee, Al Stewart'ın 1972 e, yılında yayınlanmış Orange isimli albümünden e, dördüncü parçayı dinleyeceğiz. E, bu parça İspanya İç Savaşı ve oradaki direnen insanlar üzerine yazılmış en güzel, en olağanüstü şarkılardan bir tanesi bence. The News from Spain. water lay beside you as the simple wine of the flow of time pulled us out of rhyme in Carvajal. into a taxi down to the airport In only the clothes I was standing in A scribbled address, a toothbrush, a passport The money we saved in the biscuit tin Running afraid to a strange Spanish town Searching the sand and the shoreline clouds have gone, I've left my son to be killed. Saatlerimiz 22.30'u gösteriyor ve sarhoş atlar zamanında e, konuk programcı olarak ben Varol Ünel e, programımıza devam ediyoruz. Biten parça Al Stewart'ın e, Orange albümünden geldi. The News from Spain. E, dikkatli dinleyicilerimiz e, klavyelerdeki e, sanatçıyı tanımış olabilirler. Kendisi e, Rick Wakeman'dı. E, belirgin stiliyle hepimizin e, takdir ettiği bir sanatçı. Yes'in ıı, önemli elemanlarından biri. E, şimdi ben e, gezi sürecinde yaşananlarla ilgili farklı bir e, kilometre taşına değinmek istiyorum. Bu da e, Çapul TV'ydi. E, sosyal medyadan bahsettik ama Çapul TV'de biraz daha geleneksel <laughs> olması e, şeyinde e, yine de çok önemli roller üstlendi ve e, sahadan e, 3 Haziran gecesinden başlayarak canlı yayın araçlarının yakıldığı, parktaki telefon yoğunluğundan dolayı e, 3G bağlantılarının çalışmadığı bir noktada Ustream kullanarak e, ve bir çanak anten vasıtasıyla yayına başlayan Çapul TV. E, burada elektrik kesintilerine karşı bir jeneratör zar zor bulundu, ayarlandı. Bir tane mikserleri vardı. Bir tane e, Mac, 2-3 e, iki, üç tane laptop, iki kamera, birkaç ışık, bir ka mikrofonlarla e, aslında 3 Haziran'da karar verildi ama 6 Haziran'da yayına geçebildiler. Ve 6 Haziran'la da e, 15 Haziran yani bugünün e, sembolleştirdiğimiz gece arasında da yayın yaptılar. Hala da e, parkın polis saldırısıyla boşaltıldığı saat olan 20.55'i çok önemsiyorlar ve bunda özel bir çapulcu bülteni sunuyorlar. Şimdi bunları niye anlattım size? E, ben de bu programda naçizane bir katkıda bulunarak Gil Scott Heron'ın e, The Revolution Will Not Be Televised e, parçasını e, bağlayacağım. Aslında günümüzde e, Üstad bunu will not be televised demiş olabilir ama e, görülüyor ki her şey aslında canlı yayında Ustream'le 3G bağlantısıyla cep telefonlarımızda her an kayıt altında. E, muhtemelen de bir sonraki e, devrim e, will be televised. <laughs> yani televizyonlardan naklen izleyeceğiz. It will be tweeted. hatta, hatta Twitter'dan Twitter, yani. Wind, evet yani Facebook'ta her dakika her yerde sosyal medyadan takip edeceğiz. Peki ben arkadaşlarıma da vakit bırakmak adına e, parçaya geçiyorum. E, Gil Scott Heron'dan dinliyoruz. be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on stag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spyro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look five pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8.32 on the court from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on the rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres Beverly Hillbillies and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant. And women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Women liberationists and Jackie Onassis blowing her nose by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth, the revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Gil Scott Heron'dan dinledik. Ee, revolution Will Not Be Televised. Ee, sarhoş Atlar zamanındasınız. Ee, ben Akif Burakatlar değil, ee, Güven Güzeldere'yim. Kardeşim Altuğ Güzeldere ve Varol Ünel de burada. Ee, Sarhoş Atlar Zamanı'nın e, komşu programlarının e, yapımcılarıyız. Çatlaktan Sızan Işık ve The Big Easy'nin. E, Akif Burakatlar sağ olsun bizi konuk olarak aldı programına. Aslında üç saatte bir nehir programı yapıyoruz. Direniş teması e, çerçevesinde önce Cohen'den şarkılar çaldık. Sonra New Orleans şarkıları. Şimdi de e, Akif'in e, 160 haftadır çalmakta olduğu bu 161.si e, rock e, şarkıları seçkilerinin e, direniş şarkılarından bizim seçtiğimiz şarkılardan oluşan e, programını bir araya koyduk. E, şimdi benim e, sunmak istediğim e, şarkı e, benim de pek sevdiğim Türkiye'ye bir türlü gelememiş olan ama sonunda 15 Temmuz'da e, İstanbul'da sahne alacak olan ben o tarihte İstanbul'da olmadığım için maalesef kaçıracağım fakat e, umarım eminim e, dinleyicilerimizden gidecek olanlar vardır. Neil Young e, Amerikalı değil Kanadalı bir şarkıcı 1945 doğumlu birbirinden e, güzel klasikleşmiş şarkıları var. Fakat e, bizim bu akşam e, çalmak istediğimiz şarkı aslında e, bizim hislerimizde de biraz tercüman oluyor. George W. Bush'un başkanlığı döneminde artık dayanamayacak hale gelmiş olan Neil Young, Let's Impeach the President diye bir şarkı yazmıştı. Yani başkanı alaşağı edelim, indirelim. Hukukçumuz Altu belki o biliyordur. Impeach'in e, Türkçe hukuki karşılığı nedir Altu? E, Türkiye'de hiç <laughs> yok. Biz bu tür uygulamalar... Bizde başkan da yok zaten. Doğru tabii başkan yok ama yani bir siyasetçiyi işte o, güven oylamasıyla yani. düşürmek falan gibi bir şey herhalde olsa gerek değil mi? Ee, İçinde piç geçtiğine göre şeftalili falan bir şey mi acaba? Kusura bakma ben o, o, o kadar uzağız ki ona. E, hiç, hani ciddi, yani mesela işte iktidarda alamadım. olan bir, e, bir başbakan hırsızlık yapmış, yakalanmış e, kaydedilmiş, ortaya çıkmış filan olsa da bir e, meclis harekete geçip onu e, o koltuğundan indirmeye kalkacak olsa. Hocam e, şey, montaj e, bunlar. Montaj, <laughs> yani montaj şey, bunlar. yani, Evet biz. Tamam peki. E, Koskoca yıl... TÜBİTAK özür dilerim. <laughs> e, TÜBİTAK var yani. TÜBİTAK gerçeğini de unutmamak lazım. Montaj dediler. Bize susmak mı düşüyor? Bize Neil Young'dan Let's Impeach the President şarkısını çalmak düşüyor arkadaşlar. Dinleyelim hep beraber. Goodbye. 94.9 Açık Radyo'da Sarhoş Atlar zamanındasınız. Neil Young dinledik. Let's Impeach the President 161 forma numarasıyla yayındayız. Üstelik stüdyoda 5 kişiyiz. Ee, 8'den beri bu stüdyodayım. Önce e, Çatlaktan sızan ışık arkasından The Big Easy ve şimdi de sarhoş atlar zamanı insanın kendi programı gibi yok arkadaşlar. <laughs> İlk iki saat diken üstünde gibiydi ama şu an çok rahatım. Ee, eminim Aşk olsun e, yani. ses sorumdan şaka bir yana. E, e, Cohen biraderlerden e, Güven'in seçtiği şarkıydı Neil Young ki bu programa da defalarca konuk olmuş. Hatta parantez konusu, konusu olmuş. Önemli bir Kanadalı abimizdir, babamızdır. Babalar gününde böyle vesileyle e, anmış <laughs> olalım. <laughs> evet, babalar Günü nereden resme girecek diye bekliyorduk. Evet. <laughs> Nilyan vesile oldu. Sıradaki şarkıyı e, anons etmek ve programın gidişatını toparlamak üzere sözü e, komşumuz e, Varol Öner'e iletelim. Buyurun. Peki teşekkür ediyorum Akif. Gerçekten insanın kendi programı gibisi yok. kendi programında zaman darlığından yer veremediğim bir parçaya böyle hile ve şeyle e, cebren ve hileyle e, daldım burada. E, size bir Nimon, e, Nina Simone dinletmek istiyorum aslında. E, parçanın adını en son söyleyeceğim ama bu parçanın içinde çok değişik e, ifadeler var. Bu e, parçanın söz yazarı da Nina Simone'un kendisi e, bizim oraların bir parçası, bir işte türküsü diyelim hatta. E, Mississippi Goddamn. Bu parçanın içinde e, birçok eyalet isimleri duyacaksınız. E, malum bizim ülkemizde eyalet sistemi yok. E, şehirler var ve bu şehirlerinde e, atfettiğimiz değişik önemler var. Ben şimdi Nina Simon'dan duyacağınız eyaletleri bir şekilde eşleştirdim. Aynen Akif'in daha önceki programda yaptığı gibi Manhattan'ı Taksim'le değiştirmesi gibi. E, bu parçayı dinlerken lütfen e, Mississippi'yi yani şarkının isminde de yer alan Mississippi'yi İstanbul hatta Taksim özelinde düşünebilirsiniz. Alabama'yı Eskişehir özelinde düşünebilirsiniz. Tennessee'yi ise Antakya özelinde düşünmenizi istiyorum. Ve şimdi Nina Simone'dan gelsin Mississippi Goddamn. The name of this tune is Mississippi Goddamn. every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. Goddamn! Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. so much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Goddamn! This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. will just about do. I've been there, so I know. Keep on saying, go slow. But that's just the trouble. Washing the windows, picking the cotton. You're just plain right. thought I was kidding you. Picket lines, school boycotts, they try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. Yes, you lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine, just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. Oh, this whole country is full of lies. You are gonna die. 61 forma numaralı sarhoş atlar zamanı hiç bu kadar e, kalabalık olmamıştı bu stüdyoda ve keşke her hafta böyle olsa. Çok coşkulu, çok güzel 3 saat geçirdik. Direniş Bir da temasıyla. davet var galiba hemen kabul ederiz Akif. <laughs> <laughs> kesinlikle, e, kesinlikle 3 saat nasıl geçti ben anlamadım bir saat normalde bundan daha uzunmuş gibi geliyor bana. Hiç nehir program derken minik bir dere oldu ancak bana öyle geldi. <laughs> Hiç öyle bir şey diyeceğim. Şey Etrafta Ömer'i gören var mı? Bence bir saat daha uzatabiliriz yani. Bence İşgal. <laughs> Occupy, Occupy <laughs> açık radyo. İlk ışıklarına kadar. Hatta doymaz bu ekip. Ömer sonra bize ne yapar? ee, Nina Simon diledik e, Mississippi Goddamn ve direniş temasıyla saat 8'den beri yayındayız ve e, son 10 dakika. E, bence şimdi e, son görüşleri alalım. E, Çatlaktan Sızan Işık, The Big Easy ve Sarhoş Hatlar zamanlarının bu ortak 3 saatlik yayınına ilk sözü ben e, Cohen biraderlerden Güven Güzeldere'ye veriyorum. Teşekkür ederim. Gezi'nin üstünden neredeyse bir sene geçti. E, Gezi'nin yıl dönümünde bu sene e, beklenildiği gibi belki bir protesto da olmadı. E, olamadı çünkü e, protesto etmek için meydana çıkacak insanlardan daha fazla sayıda polis araç, gereç, barikat e, ile e, iktidar kendini e, sağlama almaya çalışmıştı. E, dolayısıyla bir sürü insanda e, peki bitti mi yani her şey e, e, gibi bir e, e, düşünce ortaya çıktı gibi duruyor. E, ama tabii ki bitmedi. Yani geçen sene işte bundan 13 ay önce diyelim e, iktidarın e, hayal bile edemeyeceği e, korkular içinde yaşar hale geldiler e, binlerce polisle işte onlarca e, Toma ile şunla bunla e, ikide bir parkı açıp kapayarak e, baş etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla hepimiz biliyoruz ve birbirimize hatırlatmakta da e, fayda e, görüyorum ben ki bu daha başlangıç. Evet. Ee, ben farklı bir açıdan ele alacağım. Ee, Açık Radyo Gezi e, direnişine en çok sahip çıkan e, medya kuruluşlarından biriydi. Ömer Bey ve e, Can Tombil bir sene boyunca e, çok yakın zamana kadar gezi programlarını sürdürdüler. Her gün 10'la 10.30 arasında. E, bize bütün gelişmelerden haberdar ettiler. İşte görülen davalar, şudur budur her neyse. Ama onlar bile pes etti ama biz gerilla taktikleri uygulayarak bu pazar <laughs> akşamı radyoyu ele geçirdik. Üç saat boyunca Gezi'yi yeniden gündeme getirdik. Bilmiyorum bunun bir anlamı varsa Sözü Altu'ya bırakıyorum. Mutlaka vardır. Ee, gezi'ye baktıkça ben biraz 1960'lı yılların e, Amerika'sında olup bitenleri e, hatırlamadan edemiyorum. E, Hunter Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas'da ve diğer kitaplarında çok güzel anlatır bunu. Der ki 1960'ların ortasında San Francisco olmak için çok özel bir yerdi ve çok özel bir deneyim yaşamıştık orada. bunu yıllarca okuyup bakıp vay canına insanlar ne acayip şeyler yaşıyor. Nasıl kendiliğinden olmuş, nasıl bir duygudaşlık doğmuş o meydanlarda filan derken bu işler böyle galiba hiç beklemediğiniz bir anda gelip kendi ülkenizde de kapıyı çalıyor ee, bence bu anlamıyla Gezi 1960'ların Amerika'sının e, o özgürleştirici deneyimlerine benzer çok önemli bir rol oynuyordu. Ee, nitekim benim şahsen tanıdığım pek çok beyaz yakalı insan 20'li 30'lu yaşlardaki e, mesleğinin başında e, yükselecek, iyi yerlere gelecek insanlar e, hiç benim ummadığım, beklemediğim bir şekilde e, gezide en ön saflarda yer aldılar. E, işin hoş bir tarafı bunun o kişilerin hayatları üzerinde de çok dönüştürücü bir etkisi oldu. çalıştığı yerden memnun olmayan istifayı çaktı, ofis açtı kendine. başka türlü yapamayacakları, at, atamayacakları bir takım adımları attılar. E, dolayısıyla gezinin özgürleştirici, dönüştürücü etkisi aslında e, hiç bitmedi, devam ediyor. Devam edecek. E, biz de ona küçük bir selam vermiş olduk bu akşam. Birbirlerine aşık olup evlenen ve düğünlerini gezide yapan çifti de unutmayalım. Ha, ya unutulmayacak o kadar çok şey var ki. Ee, ama süremiz bu kadar. Son şarkımızı e, Altuğ seçti ama son şarkı anonsundan önce e, dinleyicimiz ve bu akşamın neşe kaynağı Meral Hanım da söz. <laughs> Çok teşekkür ederim. Beni stüdyoda e, misafir ettiğiniz için e, aslında buraya gelirken hiç böyle bir <laughs> e, beklentim yoktu. Hatta e, dışarıda kumanda masasının orada kenara ilişmek istedim. Beni sizler görmeyin istedim. E, rahatsız ederim endişesi de vardı. Evet. Ee, ama e, yaklaşık Hiç olur herhalde... mu? Biz sizin için varız. <laughs> teşekkür ederim. Herhalde bir saat kadar ben de sizlerle birlikte oldum. Hem enerjinizi hem de bu müzikleri kulaklıktan dinlemek, enerjinizi e, hissetmek e, inanılmazdı. Ee, e, çok çok teşekkür ediyorum. Radyomuzun adı Açık Radyo. Sağ olun. Evet. Ee, Evet biz teşekkür ediyoruz. Asıl bu enerjiyi buraya taşıdığınız için ki bir önceki programın son dakikalarında burada dağılmış vaziyetteydik. Ee, son şarkımızı Altu seçti. Anonsu size bırakıyorum. Tamam vaktimizi aslında doldurduk ama zorlayalım biraz. Ee, Reverend Gary Davis'ten Death Don't Have No Mercy ee, bu şarkı gezi sürecinde e, hayatını kaybeden bütün canlara gitsin gitsin ve bu şarkıyı dinleyeceğiz. Ben Akif Burakatlar. Ben Güven Güzeldere. Ben Varol Ünel. Ben Altuğ Güzeldere. Ben Meral Erdoğan. Ve Teknik Masa'da e, Özdal ve Veli Akdeniz sizlerle bir saat geçirdik. Önümüzdeki pazar farklı bir konu parantezinde görüşmek üzere. İyi haftalar. İyi haftalar. İyi haftalar. İyi haftalar. that not have no mercy in this land. don't have no mercy in this land? You come to your house and he won't stay long. You look in the bed and somebody be gone. Death don't have no mercy in the land. Well, death will go in any family in this land. Death go in every family in this land. Well, he'll come to your house and he won't stay long. Well, he'll look in the bed and one in the family will be gone doesn't go in any family in this land. Well, he never takes a vacation in this land. Well, old death never take a vacation in this land. Well, he'll come to in the bed and your mother will be gone. Death never takes a vacation in this land. Talk. Sarhoş Atlar Zamanı Konu parantezinde rak. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar